Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Сёння нам шпацыр па беларускай сталіцы нас запрашае першы намеснік старшыні таварыства беларускай мовы у мінулым даследчыцца навукоўцам паэтка песеніца філолог псіхолог Людміла Дзецевіч добрый вечер добрый вечер вы акрэслілі тэму сённяшняй прагулянкі як вяртанне да сябе ў часе і прасторы як часта вам э, даводзіцца ці хочацца вяртацца да сябе ў часе і прасторы Раней я гэта не ўсведамляла што значыць вяртацца да сябе я не ўсведамляла хто я а А потым ужо паднедзе пасля сарака стала мяне так торкаць, што нешта «Ну, ж я адарвалася. Ну, напрыклад, я ж не мінчанка, я ж не мінчучка, я ж з гродзенскай вобласці, як бы і ад тых каранёў адарвалася, А ці тут я мінчучка ўжо, ці гэта мае карані, мая радзіма, Менск і зараз кожным годам я пастаянна пра гэта думаю і ўсё-такі лічу што я вяртаюся да цябе кожны дзень кожнай хвілінай менавіта да свайго натуральнага я да сябе самой такой якая яе ёсць а не такая якой хацела раней быць а мінск вас моцна змяніў вельмі просто надзвычай у лепшы ці горшы бок як лічыць? я думаю лепшы О, у мяне ўсе змены толькі ў лепшы бок. Бывае, вядома, і трохі падаем. Гэта ж э, без гэтага ну, немагчыма, не ну а як жа ж. Але ж каб лятаць, трэба спачатку ўпасці. І Менск мяне настолькі моцна змяніў усё што сёння я маю усе мае таленты і здольнасці гэта дзякуючы гэтаму славутаму гораду і ягоным людзям я аб'ездзіла шмат краінаў я была ў самых выдатных такіх гарадах свету як рым як лондон і дублін іншыя але я ні на што не прамяняю ні на які горад наш родны А што вас так трымаю мінск вось я так разумею гэта любоў у Але ў чым гэта любоў заключаецца, за што вы любіце мінск? Гэта любоў, э, ведаеце, яна пачуццёвая, гэта не ментальная, не разумовая. Тут нельга па-разумоваму растлумачыць. Ну глядзіце, вось э, я прыехала ў Менск э, з Гродзенскай вобласці з вёскі Погеры дзятлаўскага раёна і трапіла на вуліцу чырвонаармейскую. Я, дарэчы, рыхтавала гэты матэрыял, пісала вуліцы і думаю, ой, у вуліцах вельмі шмат такіх э, баявітых, ваяўнічага такога духу, э, нейкай такой змаганняў. А я думаю, так я ж усё жыццё неяк хацела быць вот як у блока і вечны бой пакой нам только снится. Ну і вечна беспакоілася, э, як бы гэта добра пражыць. Дых вось. На вуліцу чырвонаармейскую я трапіла ў дамок і гэта было першае месца жыхарства. Гэта было ў 1971 годзе. Як вас сустрэў тады мінск? Вельмі хораш. Ну, я чаго, як... Ён адразу спадабаўся мне. Адразу гэтыя асабліва шырынёй сваёй не даводзілася адваёўваць месца пад сонцам у мінску вы ведаеце вот змагацца прыходзілася э, часта але вось место пад сонцам у менску мне неяк заўсёды была зялёная вуліца і у рабі што хочаш А я ж такі актыўны чалавек і я ўсё старалася я недавно дарэчы трапіла ў гэты дамок думаю зайду пагляджу дзе я жыла дзе з'явіўся мой першы вермейскай так? на чырвонаармейскай там бы было маё каханне не першае правда першае было восьмым класе <laughs> восьось а І вось гэты пад'езд, дзе мы кахаліся, цалаваліся, нельга ж было на вуліцы цалавацца толькі ў пад'ездзе. І, і там на гэтай вуліцы стаяў мой філфак, які я закончыла. І я зайшла ў гэты дамок успомніла гэту кватэру позвонила выйшлі люди яны вядома там уже ўсё паперамянялася вас нам отпустили кватэру тому что часам не пустили что кажуць часам что вось люди вяртаюцца ў свои старые дамы кватэры і их не пускаюць паспрабаваў бы хто мяне не пусціць з маёй актыўнасцю разумеется с маёй энергетыкай о яны ласкава мяне прынялі распыталі я им що рассказала з гэтага в окна я глядзела на мінск і писала першы верш справа ў тым что я ішла по вуліцы и дадому ўжо з філфака і убачыла кветкі раскінутыя на тротуары і тут адразу пайшоў гэты верш э, кветкі раскінуты на тротуары хто ж не прыняў іх гэтыя дары хто хлапчына дзяўчына малое кінуў ці палажыў у спакоі і я там пішу про тое што людзі ідуць они звяртаюць увагу на кветкі і я кажу ім, Што людзі, ну гляньце на прыгажосць, хтосьці з натоўпу мне кажа, што прыгажусь, дык яна ж не важкая. А я кажу, людзі, скіньце маскі з твараў, кветкі раскінуты на тратуары. А потым уже як псіхолог я занялася э, траўмамі, маскамі і вот адразу пашло гэты э, успамін пра тое, што я ўжо тады бачыла маскі ў людзей. Вось дарэчы, сама э, насіла. Э, Ну, так, ну, ну Само хто, собой. Хто э, ж їх не носив? Е, ось, коли згадувати ті часи, ось ви зауважили, що э, люди не звертали увагу на кинуті квітки, а вам не здається, що сьогодні увогуле люди можуть пройти мимо не тільки квіток, а й чоловіка, який лежить, і, і не зверне уваги. Що таке відбулося? Ну, це не тільки у нас, але коли ми кажемо все-таки про Мінськ, э, на вашу думку, від е, чого ось гэтыя змены у мінчуках у гараджан адбыліся такі што мы проста не заўважаем ні гора чужога не кажучы пра кветку чалавека на тротуар А вось гэта якраз тое э, што мы з вами размаўлялі гэта эмацыйнае выгаранне беларусы яны людзі такія трошкі такія зацятыя і трошку такія э, не ну не адкрытыя яны чулівыя яны эмацыйныя яны гарачыя але не хочуць гэта паказваць а яно э, небяспечна то як пачынаеш эмоцыі ўнутры заціскаць, мы заціскаем якія эмоцыі негатыўныя. Мы заціскаем там злосць, гнеў, вот это незадавальненне, але ж негатыўныя з пазітыўнымі цесна звязаныя. Калі мы заціскаем злосць, то і дабрыню мы таксама тады заціскаем. Вот чаму мы становішся тады нейкімі такімі ну нежывымі, не натуральнымі. А вас былі а... на чырвонаармейскай негатыўна нейкія эмоцыі вядома былі справа ў тым что вот э, там э, на філфаку калі я вучылася я вучылася спачатку на вечэрнім і мне сказалі что калі я все э, сесіі здам на 5 то тады мяне перавядуць на дзённае вельмі ж хацелася ну, сапраўдную навуку пагрысці і я ўсё здала на другім курсе ўсё на пяцёрачкі ды да і на першым таксама добра вучылася і тут мяне не перавялі колькі было крыўды я стаяла каля дэканата я плакала просто э, вот разумееце слёзы ліліся руч'ём что вы думаете прыходзіць намеснік э, дэкана як цяпер помню піпчынка міколай михайлович да мяне дастае сваю насоўку пачынаем не слёзы выціраць сваёй насоўкай я адразу перастала плакаць такі гонар намеснік дэкана мне слёзы выцірае я і ўсё і я адразу зразумела што крыўдзіцца гэта не неэфектыўна разумееце і з гэтага часу перастала крыўдзіцца на такія праявы нейкія я зразумела што не робіцца то ўсё да лепшага вось э, ці змянілася вуліца чырвонаармейская да лепшага з часам яна змянілася э, зараз дык я ўжо вядома па гэтай вуліцы езджу э, на машыне і так прыемна что я тут сходила кожны крок э, сваімі нагамі цяпер я уже езджу на машыне змянілася да лепшага дамок адрамантаваны все дамочки прыгожыя зялёныя жоўтыя там каляровыя разумееце вельмі э, змяніўся гэты і сквер які там ён такі дагледжаны прыгожы потым там жа стаіць школа вот цікава такая сітуацыя у гэтай школе я закончыўшы чавёрты нумар чат 4 номер 4 закончыўшы філфак я там была на практыцы педагагічнай а потым паглядзіце якое вяртанне ў гэтую школу адбылося я ўжо прабыла настаўніца і потым пайшла працаваць універсітэт культуры і Потым я навучала настаўнікаў, я чытала методыку выкладання мовы і літаратуры і ўжо праводзіла са студэнтамі педпрактыку іменна ў гэтай школе. І там такая цікавая сітуацыя была з дзяўчынкай маёй студэнткай я навучала маіх студэнтаў хваліць вучняў Таму што мяне так навучалі хваліць вучня вас хвалілі э, мяне хвалілі адназначныя бацькі дарэчы дома хвалі і я сама сябе хвалю вельмі часта і э, калі пахваліш вучня ён перастае э, ну паводзіць цябе дрэнна ён добра вучыцца і Я сяджу на адным уроку і моя студэнтка вядзе ўрок. І хлопчык на першай парці ўсё круціцца, круціцца, круціцца, я падклікаю як жулена, пахвалі яго, пахвалі. Яна падышла да яго, нешта яму сказала, ён схапіў лінейку, стаў біць а парту і скакаць. Думаю, што ж яна яму сказала, калі ён так ну, сябе паводзіць подклікаю пасля урока что ты яму сказала як ты яго похвалила я яму сказала як вы мяне вучылі Людмила Миколаевна ты добрый хлопчык але калі будзеш так себе паводзіць запишу за увагу дзённік вот, называется похвалила так так так так что вот такие у нас с чырвонаармейской успамины не шкада бібліятэкі нацыянальнай якой там зараз няма э, у бібліятэку мы хадзілі я нават памятаю як добра там мне чыталася асабліва калі мне пашылі ліліну сукенку такую доўгую чырвоную у пол як сёння кажуць і ў мяне там закахаўся адзін студэнт у бібліятэцы восьось я ўспамінаю гэты момант ён на мяне вось такімі вачыма глядзеў што я нейкая як пава як каралева ў ты сукенцы я так сябе і адчувала і зараз я праходжу міма і там няма ўжо нацыянальнай бібліятэкі мне шкада вядома што я не магу туды зайсці пачытаць кніжкі ты як узяць а але затое якая у нас нацыянальная бібліятэка прыгажэнная я як заходзіла туды на самы верх глядзела на менску так гэта ж поэтому я трошки шкадую і спакойная таксама яшчэ так. ведаеце што я хочу сказаць пра дом афіцераў у доме афіцераў заўсёды былі канцэрты і мы заўсёды туды хадзілі я туды зноў вярнулася вось год назад я пашла ў гэты дом афіцераў у літ аб'яднанні доблесць як паэтка і мы зараз там чытаем свае вершы пяём свае песні зараз рыхтуем калектыўны зборнік хутка выйдзе і мне вельмі прыемна зноў па тых сходах хадзіць успамінаю маладосць як першыя вершы пісаліся нязграбна а зараз у усе хваляць мои ведаеце не кожны так здараецца каб одна вуліца ці нейкі раёну якім шмат што прыемнага і магчыма не вельмі але карыснага і жыццёвага для досведу жыццёвага каб пасля но не пакідала цягам жыцця у вас так. у вас акурат вось гэтая чырвонаармейская она застаецца по-ранейшаму ваша і ў вашым жыцці так так я туды постоянно вяртаюся глядзіце сквер у гэтым скверы я там дзе хлопчык гэты глебецем так в этом скверы я рассказывала ўсяму свайму курсу усе білеты на экзамен ад, ад пачатку і до конца бо яны працавалі і ім не было калі вучыць а я ўсе білеты на памяць так вось А я усе білеты на памяць ведала, я ім рассказывал і што яны рабілі, у іх памяць добрая, яны слухали, потым цягнулі. Той жа самы білет многія рассказывали, атрымлівалі 5 ни одного билета не ведаючи, только один, который я им рассказал. Заметьте, поэтому вот так вот текало. Но ну, про несколько так, хвилин... Целая мы... улица. Про несколько хвилин мы завитаем на улицу Менделеева, и так само там есть про что узгадать. Так. Так. listen горада праз гісторыі яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Нагадваю, што гулям сёння па мінску з першым намеснікам старшыні таварыства беларускай мовы у мінулым даследчыцай, навукоўцай, паэткай песеніцай, філолагам, псіхолагам Людмілай Дзецевіч. Э, далі вы прапануеце завітаць на вуліцу Мельдзялеева здавалася б, на гэтай вуліцы ніякіх такіх адметнасцяў няма. Што нас сюды прывяло? Ой, там такая адметнасць. Якая там адметнасць? Справа ў тым, што ў 91 годзе там з'явіўся дамок, Каторы стаў гімназіяй, мы самі яе будавалі ад фундамента. Хто самі? Там настаўнікі так. разам з будаўнікамі я маю на увазе будаўнікі вядома але ж мы памагалі цэх выцягалі смецце выносілі э, ініцыятыва саміх настаўнікаў ці э, была не выкрута гэта была ініцыятыва дырэктара але мы былі адной камандай бо гэта гімназія нумар 5 павінна была стаць беларускай і яна стала беларускамоўнай і доўгі час пратрымалася беларускамоўнай разумееце а я была намеснікам дырэктара па выхаваўчай рабоце, а потым па навуцы. І мы чаго там толькі не ладавалі. Это ж 91 год, руки развязаныя. Мы святы такія пляскалі. Гэта былі і э, гуканні вясны, і вялікдзень, і каляды. Калядушчыкі хадзілі па ўсёй гімназіі, валачобнічалі. Разумееце, э, яйкі пісанкі на конкурс выносілі. Дзень бізнесмена рабілі. Што мы калі открывали гімназію мы майго кота упускалі бо трэба ж было жыўнасцю пусціць угу. разумееце это было такое рачыста свята і мой кот пират як утюк ледзьве злавілі па ўсёй гімназіі хацеў так не хацеў дадому вяртацца ў гімназіі хацеў вучыцца і мы капсулу ў сцяне замуравалі але нехта эту капсулу скраў так шкада і разумееце І я напісала там гімн гімназії, і музику придумав наш музикант, музичний керівник. Поэтому це був перший мой гімн. А всі гімна у мене чотири написані. Так що ось така, здається, неприкметна вулиця Менделєєва, а так які для мяне знак сімвал вялікі нет не, не, мне здаецца не толькі для вас а вось калі вы зараз агучылі як настаўнікі самі па цаглінцы э, дапамагалі будаваць школу бо яна мусіла быць беларускай моўнай так. і стала беларускай моўнай так. ну гэта это вельмі важны гістарычны момант а э, сённяшняй лёсы я О, яна стаіць Праўда яна ўжо не, не беларускамоўная так яна рускамоўная недзе ў 94 годзе яе ўжо перавялі на рускую мову поэтому я ідзе я так э, ну с палёгкай у 95 годзе адтуль пайшла каб зноў несці мову працягваць але яна зараз вельмі моцна трымаецца там добрыя выпускнікі там цудоўныя такі вось паступленні універсітэты і э, нядаўна наши выпускнікі арганізавалі сустрэчу з настаўнікамі я просто парадавалася усе яны сталі вельмі адметнымі людзьмі здаецца калі настаўнікі будуюць школу як дом то куды яшчэ ката свайго запускаюць там, <laughs> там не можа быць э, дрэнных э, вучняў так. захавалася гэта атмасфера дома гімназіі э, атмасфера хорошая зараз я заўсёды трымаю сувязь з усімі дырэктарамі якія там мяняліся ж само сабой я заўсёды туды прыходжу размаўляю прадстаўляюся і хаджу по гэтай гімназіі сапраўды як гаспадыня Хоць я ўжо давно там не працую, бо ў сваім гімне я так і пісала эм, гімназістам хадзі па гімнагіі, па гімназіі, як гаспадар, спажытак хай дасць наша школьная ніва, ты мудрасці вечнай, асноўны ўладар вот такое. Разумееце, і наказ такі давала, што «Э, а калі надыдзе, часіна ліхае, не збойся, не збоч, а сабой заслані гімназію, горад, зямлю свайго краю. Ты чуеш жывыя твае карані. Ну і яны помняць. Але ж капсулу нехта скраў слухацьска бо яна медная была натуральная медная нехта падгледзеў як мы хавалі нічога затое дамок стаіць вы яшчэ пазначылі мы ў гэтым аб'екце чыгунка вось вуліцы медзялеева і чыгунка э, што за яна што вас з ёй звязвае Ой а на чым жа ж мы дабіраліся да гімназіі я жыву ў сцяпянцы а там чыхуначка і мы там сем хвілін да гімназіі мы з дачушкай і наш таксама вучаніца гімназіі дабіраліся на чыгунцы а на чыгунцы чаго толькі не бывае там жа люду поўна многа самага рознага і вы ведаеце з чым звязана чыгунка такі адметны я ж усюды гавару па-беларуску Я заўсёды беларускамоўная. Я нават сню і сплю на беларускай мове. І вось мы едзем з дачушкай, І я з ёй па-беларуску, А яна ж як па-беларуску шпрэхае, слухайце, такое дзіва было перша, першакласніца, другакласніца, семікласніца і ўсё па-беларуску. І нейкі дзядзька вёз вялікі кошык яблык і ён пачуў нашу мову і кажа мае вы хорошыя мае вы родныя і аж прослязіўся як же ж добра вас слухаць я ж з вёскі 90 гады так так гэта было недзе 92трэці год я ж мне ж сэрца аж пяе вас слухаючы наце вам кошык яблык я ўзяла думаю а дару всю гімназію Я прынесла ў гімназію гэты кошык і сказала: глядзіце падарунак за беларускую мову. І Юля раздавала ўсім таксама. Вот такая вот гісторыя. А вучні, дарэчы, для якіх будавалася гімназія беларуска моўная э, мовы не цураюцца сёння. Не. Вось што хачу сказаць, дзе б я не працавала, усюды асабліва моладзь яна так моцна трымаецца мовы яна так горняцца да свайго бо сёння наша моладзь пабывала ў розных краінах і пабачыла што ты каштоўны толькі тады калі у цябе ёсць сваё свая мова свая дзяржава свае каляры свая традыцыі свае свая культура вось што важна ну, вось акурат наступны э, аб'ект у маршруце гэта фрунзе 3 у э, да яго мы звернемся праз некалькі хвілін і натуральна звернемся да тэмы мовы. say as if what they think should mean a thing to me. Yeah. Мінская брукаванка. Нагадую, што сёння па мінску гуляем з э, Людмілы Дзіцэвічы. Прышоў час завітаць на вуліцу Румянцева, але вы тут пазначылі вуліцу Румянцева 13 і Фрунзе 3 адразу. Э, табак, як мы будзем э, гэтым як мы, як нам не заблукаць, куды мы адразу завітаем на Румянцева 13 ці на Фрунзе 3? Ну, вядома, на Румянцева 13. Э, чым для мяне славутае гэтае Румянцева 13? Гэта гэтаму дамку і таварыству, которое ў гэтым дамку я аддала 22 гады. Э, Агуш якое таварыства. Гэта таварыства беларускай мовы імя францішка з карыны. Я прыйшла туды ў 96 годзе і па цяперашні час там знаходжуся таксама э, была і адказным сакратаром пры нілу гілевічу і э, намеснікам э, і адказным сакратаром пры бураўкіну і намеснікам і першым намеснікам старшыні трусава разумеце вот тыя нашы трыкіты которые мову э, падымалі трымаюць хочу сказаць что э, там я э, развілася як паэтка як навукоўца як публіцыст як рэдактар як э, ну якіх толькі катэгорый я там не набыла Чаму а таму что як я зразумела я ж знаходзілася каля пісьменнікаў каля паэтаў каля публіцыстаў каля навукоўцаў а оказывается гэтаму можна заразіцца асабліва калі ты хочаш гэтак сама як грыпам то разумееце ну, і... параўналі з грыпам ну. так так так а чаго параўнанне такое бо грыпам мы заражаемся на на аснове эмацыйнага такога ўзрушэння так узрушэнне бывае пазітыўнае ну, бывае так, негатыўна так, так. і ў дадзеным выпадку я была ўзрушаная усё творчасцю і талентам нашых славутых пісьменнікаў і па гэтаму я не я там нават навучала беларускай мове навучала і амбасадараў і намеснікам амбасадараў і аташе вось гэтага дыпламатычнага корпуса як мне прыемна было калі намеснік э, амбасадара злучаных штатаў Амерыкі калі ён вывучаў у так апантана беларускую мову, што ён па сённяшні дзень цудоўна гаворыць на мове. Пасля свайго сваёй работы ён ужо э, стаў фатографам і аб'язджаў усю Беларусь і фатаграфаваў нашых бабулек, дзядуляк і гэтыя нашы ўсе мясціны і быў улюбёны ў Беларусь цераз беларускую мову, разумееце. А колькі мы там імпрэзаў правялі. І я асабліва Э, пасябравала з нелым глевічам Таму што ён жа быў мой куратар у студэнцтве разумееце і тут я прыходжу а ён старшыня і э, уже некалькі гадоў назад яшчэ вот э, да таго як ён паляцеў у найлепшы свет я праводзіла купалле праводзіла купалле і для спецыяльна да купалле напісала свой верш пра купалле Э, прысвечаны нелагілевічу і ўсім нашым э, э, старшыням таварыства беларускай мовы. Таму што я аказваецца верш Глевіча яшчэ ў десятым класе са сцэны чытала і атрымала першае месца менавіта пра купалле. І там ён пісаў недзе ў канцы 60-х гадоў, што няма ні хлопцаў, ні дзяўчат, вогнішча не запалена, дзе ж вы хлопцы дзяўчаты, чаму за сялом кастры не запалены. А тут у нас было такое суперскае купалі на ўзеншчыне. І я напісала верш сугучы, што тут і хлопцы і дзяўчаты і што тут Янка купала з кійком да нас ідзе. А потым вярнулася, прачытала Гілевічу і кажу: Нілсымонач, ці можна гэты верш на самастойны ну я ж не спісвала з вас а ён кажа поўнасцю самастойны вершы мне вельмі добра і прыемна што у вас так Кая была грамада, которая ладзіла купалі і вянкі пускалі. А я і э, карагод купальскі напісала да гэтага купалі і пацялілася з ім. Ён быў шчыра шчулены, што сёння мы вадуем купалі. Ну, дарэчы калі мы кажам пра таварыства беларускай мовы івогуле пра сітуацыю з мовай па-за эфірам крыху казалі пра то што не такая і дрэнная сітуацыя яна выглядае так, так. Э, як нам здаецца э, спадар трусаў калі не памаляюся ў 2009 годзе неяк сказаў што э, у э, хуткай будучыні беларуская мова будзе мовай э, адной з моў еўросаюза Як думаеце ці гэта ўвогуле рэальна а Ну я хочу сказаць, што э, Олег Трусаў якраз э, размаўляючы са мной мы прыйшлі да такой формулы. Мы сумесна прыйшлі да такой формулы, бо мы з ім працавалі разам у універсітэце культуры. А як жа по-другому? Паглядзіце, калі рэклама ўзяла нашу мову для сваёй рэкламы, а рэклама ж не возьме старую мову, непатрэбную нікому яна ж возьме адметную мову яна возьме самае лепшае чым людзей прыцягнеш а беларуская мова так пры такая протягальная я ж кажу это ж я вам толькі сказала про кошек яблык это это было думаете толькі гэтым канчалася моя мова прэзентацыя маёй мовы вы что <laughs> со мной что вы прыносілі да со мной людзі і чаго это ніклі не прыносіла дадому чаго мне толькі не даравалі вы ведаеце мне нават даравалі штрафы по неправільным ваджэнні машины як я толькі першы год села за машину Таму что як толькі чулі мову расплываліся ва ўсмесцы і казалі наце вам ваш нумар ідзіце жанчынка толькі правільна паркуйцеся аднойчы у аэрапорце мяне таксама за маю мову поўнасцю э, так сказаць э, даравалі нейкія правіны маіх дзяцей я ж вазіла дзяцей за мяжу восьось так што зялёная вуліца была заўсёды мне з мовай і ў таварыстве беларускай мовы асабліва э, вот у газете наше слово Я амаль у кожным нумары пісала свой артыкул з прэзентацыяй мовы, з прэзентацыяй гэтай роднасці, з прэзентацыя гэтага духу. Нельгел Гелевіч казаў, што той, хто піша на роднай мове, ён стане славутым. І я гэтым пераконвала сваіх студэнтаў. І яны, хто іх пісаў на беларускай мове, стат сапраўды станавіліся славутымі студэнтамі хаця б універсітэце. Так што у гэтым ёсць рацыя но ну, шмат славутых людзей э, э былі э, у, на фрунзе 3 гэта так разумею дом э, дом літарата саюз саюз пісьменніка дом літаратара так э, што вас звязвае з гэтым адрасам а Э, ну разумееце у таварыстве беларускай мове мы шладзілі вельмі шмат імпрэс канцэртаў потым з'езды нашы нашага таварыства і мы пастаянна гэта рабілі ў саюзе пісьменнікаў бо там жа ўсе нашы сябры так сказать члены нашай арганізацыі Вось і канферэнцыі навуковыя мы пастаянна гэта быў наш просто другі дом у і вы ведаеце, што цікава. Пасля таго, як э, мы гэта ўсё праводзілі, э, адбывалася вяселле маёй дачкі. Як вы думаеце, дзе я яго праводзіла? Менавіта там у кавярні, у саюзе пісьменнікаў, у гэтых прыгожых залах, дзе я пастаянна э, праводзіла канферэнцыі. Мы там танчылі спявалі э, так сказать шлюб бралі это было цудоўна Якое знаёмства э, з э, кім у доме літаратара у саюзе пісьменнікаў для вас э, ну не то каб можа вырашальным але запомнілася альбо ўзрушыла найбольш э, гэта было ўсё-такі знаёмства і такая дружба з геннадзем бураўкіна Таму што гэта настолькі тонкі пяшчотны далікатны чалавек яго э, зборнік пяшчота разумееце это просто э, такое касмічнае адчуванне любві яго адчуванне зямлі адчуванне людзей адчуванне сваёй сям'і жонкі гэта э, была настолькі повязь з зямлёй і гэта такая была характарыстыка чалавека гэта як нацыя цэлая Разумееце, вось калі мы быкава называем апостолам, то сёння я хачу сказаць, мы яшчэ не зразумелі подзвіг Бураўкіна. Э, гэта сапраўдны апостол веры, э, пяшчоты, паэтыкі, сілы беларускай. От мне вельмі падабалася быць яго адказным сакратаром і ладаваць вось гэтыя праекты. Вот на гэтым сёння гэта такі падмурак, это такі фундамент, што на гэтым сёння і трымаецца наша культура. Я памятаю, як трусаў з бураўкіным смяяліся і казалі: Ну нашаму таварыству ўжо не трэба будзе быць тады, калі жабракі на Беларусі пачнуць гаварыць па-беларуску. Значыць, мова распаўзлася па ўсіх аспектах жыцця. Мы так смяяліся, ну і кажам, і я аднойчы жабрака бачыла беларускамоўна, <laughs> дарэчы. Але ж аднаго сустрэлі. На жаль, аднаго толькі. Так, так, так. Не, жабракоў нам не трэба. Хай будуць людзі багатыя. Ну, наступны адрес гэта рабкораўская туды завітаем праз некалькі хвілін We've got a big house and the speaker says that there's no explanation. We've got a big house and we don't wanna live inside no more. We've got a big house and the whole whole world has heard this detonation. We've got a big house and we don't know where it is, what it is. side. know. гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў гуляем сёння па мінску з людмілаем дзіцевіч завітаем зараз на вуліцу рабкоровскую я так разумею э, галоўны аб'ект на гэтай вуліцы гэта універсітэт культуры сёння універсітэт культуры мастацтваў дзе вы так. працавалі які гэта быў перыяд які гэта быў час ну я яшчэ пачынала з інстытута культуры ён не быў нават універсітэтам вось і туды я прыйшла ў 97 годзе а э, папрацавала до 2008 -го. так что вось, так даволі шмат э, шмат доўга працавала э, ён вельмі прыцягальны для маёй душы Таму што ну што такое універсітэт культуры, а потым яшчэ і мастацтва. Это ўсё, чым я валодаю ў душы, що там прадстаўлена. І па гэтаму я там разумееце, чым што чым мяне якім святлом прыцягвае зараз я ж навучылася там быць вядоўцам я вяла ўсе імпрэзы і нашага факультэта бібліятэчнага і другіх факультэтаў мяне запрашалі і я ну сапраўды як прафесійны вядоўца стала потым там я пісала навуковыя артыкулы пісала дысертацыю стала добрым навукоўцам я там развілася як лектар суперскі мяне так студэнты любілі казалі а што ў дзіцавіч там такія захапляльныя лекцыі я чаго-небудзь як нагавару якіх прыкладаў я там пісала такія суперскія сцэнары стала сцэнарыстам стала рэдактарам э, педагогам арганізатарам разумееце і там менавіта я по э, падпрацоўвала на канале лад на тэлеканале лад і вось гэтае спалучэнне тэлеканалу лад і таварыст і інстытута культуры гэта было цэлае адно цэлае бо э, мы з дачушкай якраз з гэтым каналам лад зладзілі можа не памылюся за два гады ну больш за сотню самых розных перадач по праграме наша традыцыі Что мы только не показывали. Вообще кафедры. Мы показывали вырабы наши. Вам показывали э, э, и, и театральные, и музычные постановки. Разумеете? И все это на, наш, э, на нашем экране, на телеэкране. Вам аккуратно не сдается, кажется, про традиции, что што э, тычыцца універсітэта культуры часам узгадваюць падарнюю двігу Грыгаровіч і кажуць што ты традыцыі якія яна заклала кена э, вырошчвала выхоўвала што яны згубіліся амаль што яны не згубіліся яны згарнуліся такое згубіць немагчыма Вось тое, што рабіла Ядвіга Грыгаровіч як рэктар, гэта было э, найвышэйшае у справе культуры але ж яшчэ была культура памяшкання гэта яна пачынала ўсе гэтыя рамонты мы як лектары чыталі у аўдыторыі а справа злева зверху і знізу дрэлі гучалі і, і нам было цяжка але я заўсёды ўсіх пераконвала і казала што ну вы ж пачакайце пацярпіце мы будзем у прыгожых аўдыторыях працаваць і так было і такі глянец і бляск навялі разумееце і яна была адной з першых хто з універсітэтаў рабіў цар цацку кветку каб нашим студэнтам і нам лектарам добра было там працаваць і вучыцца і вось яно не можа страціцца яно просто згарнулася да сваёй пары я мяркую што унутры у нас у духу беларускім ёсць вялізны патэнцыял я ж кажу я бывала ў тых краінах дзе мова згортвалася згортвалася там няма такога патэнцыялу там вузенька ў глыбіні а у нас менавіта ў глыбіні а я ж як псіхолог ужо бачу гэту глыбіню Э, Чаму Таму што я ж вот калі размаўляю са э, студэнтамі з маладымі яны ўсе да мяне цягнуцца на мову. Э, з людзьмі на вуліцы яны цягнуцца на мову нават ну, глядзіце я паехала ў турцыі адпачываць і вас э, толькі по-беларуску разумелі <laughs> но ну, гэта ўжо смешачкі там мне прыходзілася гаварыць па-ангельску я ж некалькі моваў ведаю і вось там жанчына са мной жыла ў адным пакоі і яна на мяне так глядзіць глядзіць глядзіце глядзіць і кажа паслухайтеце я вас не магла бачыць на экране тэлебачання як ужо маглі і Тота кажа, я точно вы, гэта вы вербачкай білі некую дзяўчынку вербніцу показывалі, як мы як мы вербніцу святкуем Я говорю вядома, это была я, я вербачкамі біла сваю дачку і показывала вербні я б'ю вербаб'е за тыдзень вялік дзень. Бо мы якраз показывалі, як святкуюць святы. А колькі мы страва ў нас дымалі, як якія стравы мы, гатуем беларускія а як мы апранаемся а як на нашы адносіны адзін да аднаго там і тыя э, размеце найменні ласкавыя любачка каток сонейка рыбачка і гэтак далей і анёл э, на мужчыны гэтак далей вось гэта было цудоўна і па гэтаму на Э, там жа калі гэтага дамка нашага калі універсітэта культуры і мастацтваў знаходзіцца музей богдановича гэты філіал гэтая хатка хатка я калі вяла свае э, заняткі для студэнтаў па літаратуры літаратуру мы беларускую вывучалі славянскі я заўсёды пальцем паказвала калі якраз вокны выходзілі туды то і казала: глядзіце на гэты дамок, набірайцеся гэтай энергетыкі, вучыце Богдановіча, у вас унутры будзе цэлая зямля, сям'я, шчасце і поспех. Яны сапраўды і мы хадзілі туды, я ім расказвала, праводзілі лекцыі там, я ім расказвала, што сваё павінна быць унутры. І я як педагог, менавіта ўніверсітэце культуры зрабіла зусім другую тактыку навучання мові. Я не закладывала ў маіх студэнтаў мову. Я пачынала мову даставаць з іх, бо мову заклалі бабулі, дзядулі, прапрапрапрапродкі. І аказваецца, вот эта тактыка, яна дала плён. Я з іх даставала мову, бо яны памакаўку гэтай мовай былі напіханыя. Яны толькі не ведалі, як дастаць і я звярталася да радавой гэтай памяці і казала ну давай давай ты ж ведаеш як гэтае слово беларускае і ён напружваўся і знаходзіў аднекуль ён каза казаў студэнт я сам не ведаю адкуль но я вам выдаў яго я была рада мы там цэлыя разумееце спектаклі ўстраивалі на на на занятках, потому что я ж сама э, сценарист и режиссер, и у меня есть э, психологичный театр, который я створила уже у другим университете. Тогда я еще не ведала про то, что я цудовный режиссер. Поэтому вот что я хочу похвалиться, у меня психологичный театр, и я працую за своими миновито людьми, которые до меня приходят и на консультации, и на семинары. Э, те раз театральный показ, я як мы живём і як нам жыць лепей. Ведаце, абсолютно хочу вас перапыняць. Але гляжу на гадзіннікі, разумею, так. застыцца роўна дзве хвілінкі <laughs> на так. тое, каб зараз, што называецца, заляцець у Сцяпянку на вуліцу геалагічную і зразумець, што ж там такое э, хаваем гісторыя ваша, асабістая гісторыя, найноўшая гісторыя, бо э, мінулая. О, Сцяпянка гэта мой куток. 42 гады я са Сцяпянкай. Я там жыву на елагічнай стаіць мой дом нумар 123 і я заўсёды запрашаю да сябе ў госці нумар 123 123 а кватэра 44 кажу до 5 не дайшла <laughs> <laughs> і все запамінаюць адразу так што прыходзьце дарагія слухачы ў госці там стаіць моя школа першая школа куды я прыйшла пасля універсітэта гэта была школа нумар два мінскі район раней гэта быў а потым уже стаў мінскам і цяпер яна 108 83 школа я там пачынала маладой настаўніцай там вяла танцавальны гурток там вяла тэатр таксама і яшчэ не разумела што я суперскі рэжысёр там я атрымала медаль в, в лксм як цудоўны э, камсамолка цудоўная так. медаль ляжыць я ім ганаруся і ў біяграфіі пішу што мяне медаль з Москвы прывезеная Э, там мае вучні там папрацавала 16 гадоў там вучні там бацькі вучняў там э, уже дзеці вучняў Усё каля мяне там круціцца, я ў цэнтры, я старэйшая па сваім пад'ездзе. Я мы ладуем сваю вуліцу і рамантуем. І вядома, да мяне зараз вяртаюцца і мае вучні, і бацькі вучняў, і дзеці вучняў па псіхалагічную свабоду, па псіхалагічную гармонію, па вось гэтае уменне жыць шчасліва, багата, прыгожа, лёгка, светла. Я для для сябе гэта зрабіла і по гэтаму раблю для іх гэта мой куток спадарні Людміла дзякую вам вялікі за ваше вяртанне да сябе ў часе і прасторы за такое публічнае вяртанне да сябе мне застаецца нагадаць што сёння са сваім мінскам назнаёміла першы намеснік старшыні таварыства беларускай мовы у мінулым даследчыцца навукоўцам паэтка песенніца філолог псіхолог Людміла дзіцевіч